บุ๊กทูหกสิบเอ็ดเชเดซาตยดนาลำดับเลขรดเชีสลฟกเดือนแรกคือเดือนมกราคม První měsíc je leden เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ Druhý měsíc je únor เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม Třetí měsíc je březen เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน Čtvrtý měsíc je duben เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม Pátý měsíc je květen เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายนหกเดือนคือครึ่งปีมกราคม กุมภาพันธ์มีนาคม Leden, únor, březen, เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน duben květen a เ e r v e n เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม sedmý měsíc je červenec เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม osmý měsíc je srpen เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน Devátý měsíc je září. เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม Desátý měsíc je říjen. เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน Jedenáctý měsíc je listopad. เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม Dvanáctý měsíc je prosinec. สิบสองเดือนคือหนึ่งปี12 měsíců je jeden rok กรกฎาคมสิงหาคมกันยายน červenec srpen září ตุลาคมพฤศจิกายน และธันวาคม říjen listopad a prosinec